Esker mila intzageta eta sari arte pastoral bat aipatu behar dugu orain eta lapurdita nafago artean egiten den pastoral bat zugar hasi baina saretako ere mua luzatua izan dena gurekin antolatzailetariko bat Eukene surio egunan euke bai, bat. Beraz ara uh, sartu ziztela ideia, ideia ero eh, beti denek hori gaiten dute Lehen galdera da nundik heldu da saretan pastoral bat egitearen ideia? Bon, nondik helduen hori bada e, iruñeko gizon bat, e, eh, Xabiar Jaben, arrunt pastoral zalea dena, eta lotura handia duela zuharra murdinekin. Lotura handia duena. Orduan, berak e, zautzen zuen iruñean e, bertzela agun bat, eta arek e, idatzia zuen jada Carmen Etxalarkoa, Gerardo Amungia dena. Eta arekin solasean e, bazuela pastoral bat idatzia, eta orduan Javierrek bere ala errantzion, hau behar da zuharra murdinekin. Beraz, egun batez, deitu zuten, bilkura bat antolatzen zutela hori esplikatzeko, eta bo, bildu ginen dozen ardi bat jende hor, eta... Askiroak bai ezko amaiteko. Az, az, az, horretzen bat ere bai etza. Ah, aitzera gaki ginen, eta gaineran, nek erranuen ere buruan, eta bombo, ez daiz, saltsa hortan sartuko, ez da, astirik, ja nahiko isturio, are, gain gaingara aitzera, eta respetuz, eta... La. Eta, ala, beraz, esplikatu zuten beren proiektua, eta bazen erbait, horri zen erbait, pantxika erresenta izanen dena. Pantxika urruti. Urruti, bai, pantxika urruti. Orduan, e, hor, bo, esplikatu zuten, eta, ulolo, uh, erranginan bombo, hau ez da posible hemen, baina, nahi zuten bertze bilkura bat egin, e, eh, jendekeiagoekin, guk aipatzea gure inguruan, eta, ala, hor bertze bilkura egin zen, jende gehi urbildu zen, eta hor argi ikusi gero guk erran gino, zugarramurren ez da posible, ez gaski, erritiki bat da, berreun lagunga, Mebon, gero haitzen duzu, siberuan zerrietan iten duten <laughs> jende gutiagoekin. Mebon, guk ez dugu bat eusaia hortan, eta erran gino, zugarra bakarrik ez da posible. Orduan izatekotan, guk erran beharko zen hau, xareta mailana antolatu eta, bai. xaritako eh, herritarrekin. Beraz, ugdazubi, ainoa xara. Bai, eta zuarra mordi. Bierri... Eh, Lauak. Bai, lapurri eta bertzebiak nafarrokoak. Eta orduan, Hor, bon, hor erraten ginoan, iztekotan olain behar da, ba, ikusi behar da, jendea hurbiltzen den, eta, ala, zenta zork usten ginoen lana ikaragarria zela, guezga ez da antzari, ez musikari, ez bitxik. Azkenean bai eukene? <laughs> Azkenean, ikusi no, e, jendea hurbiltzen bada, eta ikusiko dugu aintzina ateatzen den. Ta, bon, hor asizien agertzen, ba, ainoarrak, jatarrak, urdazu eta muntzu bat muntatu zen, eta, bon, be, tira aintzinat. Ara, jo aintzinat. Eta nok, nok, par, eh, nok parte hartuko du beraz, lau herrietako jendek? Bai, bai, bai, lau herrietakoa, bada bakarren bat, eh, herrian, hafen, eh, badira herrian bizi ez direnak, baina lotura ondia dutenak, edo ba, kanpora bizitzera gandirenak, eta hola, baina bai, orokorrean, eh, bai, ba, bai, Beti zaila da, holako gauza hundi bat, potolo bat antolatzea, nola moldatu ziste jendea atxemaiteko eta? Ba, ez da sobera erresa izan, zentaz, azteko ah, gukuste egin, bon, saratik urbiluko da jendean, jende parrasta da, herri handia da, jendea amuitzen da, baina e, eh, etzen urbiltzen sarako jendeik ikortzen, eta ai, ai, <laughs> nola inen dugu, ez gara aski, eta bon, batetik edo bertzetik eh, agertu da jendea. Eta hor, eh, pastoralaguntan behartzen jende gazte, franko, aurrak, nera eta hor ere etzen errez, zentaz, eh, jendeak ez duen gaiatu nahi, eh, hau egia da. Zentaz, ez idurian lan egiten du, eh? Ba, errepikak amabostero dira, egun da, ez ginen, oartzen ikusten inkonstienteki, <laughs> sartu ginen saltsa untan, eta bai, bi... Eh, Ila etean uh, bi gandetan, egun osorak. egun osoa. Egun e, osoan, e, eh? Egun osoan. Aztapenean uh, ah, zen uh, egun erdia, be hor, uh, ma, jada maiatzan ga, eta hor egun, er, egun osoa egiten dugu, eta dantzan nahi garenok, oino, bertzegun bat egiten dugu ere bai, artean. Eta horren jende guzia baduzu edo oino sekatzen duzu, eh? Ez, normalki bada, gero... Ia da mm. karguak banatu zituen hor eh, aspaldisko. Pantxikak. Pantxikak, eta ala, bai, baina ala, behar da jendea gauza honitzen dako, guzkinen hartzen behartzen musikariak, behartzen dantzariak, behartzen... Eh, Jostunak. Jostunak, dendariak, behartzen ari arizaleak, <laughs> gero behar da jendea unitz gibele handienak ba, ikusten ez direna. Sos eh, laguntzak biltzen, e, logistikan, komunikazioan. Eta... Aipatzen zen ere muztuak aditu egunean, eh, bazizte irurogo, irurogo itamar bat, bazkaria gimarta denen dako. Hala, orduan bada jendea. Bazen jendea unitz prestena aitzeko, baina ez pastoran aitzeko arizale bezala edola. Ara, itzaleko, lan bai. egiteko. eta egun hortan lan egin eta orduan hori e, eh, mustraka dugun egunetan, bizpairu lagun, okupatzen dire, guetako bazkaria prestatzen, eta denetaz okupatzen dire, mm. orduan... Erriko txek ere sustengatzen zaitu zite, lauak? Lau erriko txek, bai. bai. Ba, ongi da hori ere. Bai, bai, bai. bai. Be, beharrezkoa da. Bai. Eh, gaia, orain, aipadezagun, magiren uh, tragedia deitu duzue pastoralunen uh, gaia, beraz, nundik heldu da, hori zer da? Hori, bon, Gerardo kidatzi duena eh, pastorala. Gerardo Mungia bai, da. Mungiak. Hori da, eh, Benito Lertxundi kantatzen duena kantu bat. Eta per, lafitek idatzi idatzitakoak edo berak idatzia zituen edo euskaratua zituenak. Mm. Azken finean, eh, historia hori ikusten da ez European zehar, baina munduan zehar dena, fean, leyenda bat bezala dena. Eta hor beraz, maili egun batez, e, ur, ez dakiz errura edaten duen, edo eh, erreka batetik edo ez dakit, nola da xuxen, e, e, eh, bilakatzen da egunez oreina, eta gauez maili da. Horan, jakes, bera anaia iztaria da, eta egun batez, anezakurrek, hiltzen dute oreina, beraz, maili <laughs> hiltzen dute hor. Trageria da, ama, ba, maili hiltzen baita, eta ama, oartzen da, ama somatu zuen, ja zerbait, eta ama ohartzen da e, zakur horiek hilda duten horreina, ama dela. Orduan, amak ere bere burua hiltzen du behaz, hor doble traseria <laughs> dugu, bai. eta orokorrean hori da. Galdeginen izun nundik hautatu duzuen edo nola hautatu zuen, baina idatzia zen jadanik, idatzia zuen jadanik eh, pastorala. Aba, ah, ba, guk ez du hautatuek hautatu, eh, guk, bera... Hori proposatu izan proposatu zaizu, eh? bai, ala, bai, guk egierran eh, gure baita ratu gino, to, ben, bazien bertze gaiak aipatzeko, agian xareta, mena bo, hola etorri zen, guk on hartu ginoen, eta, eta tirainzina gero, bada hor, e, historio hortan ez ziren ikusten, ez zuten ikusten sobera e, gorriak, Prestoak, uh, eh, bakizu, pastoleta baitu zu. Bai. galetuko nizun, izanen da, eh, pastoral bat, tradizionala, bai, bai, bai, bai. edo saretako saltxan. Ez, ez, ez, ez, tradizionala, da, kodeak arrespetatuko eh, dire. Beraz, borta gorriak, borta, urdinak, eta suriak. Ala. Eta hor, gorrietan, beraz, pitat, txaretako historian eh, ibili diren uh, jende gaiztoiak, uh, eh, ba, inkisidoreak eta joan da ebaio albarado, delank eta oidenak, txertatu dituzte ditugu hor e, gaiztoak ezala. Gero fikzioa da pitiat eta hori baile menengo aldiz pastoral batean izanen dira animaliak. Pertsonaiak animaliak izanen dira, horreina, bada, biztana amai eta bertze animali batzuk. Eta, eta gauzak komplikatzen ditu pixka bat animaliak izatea? Bai, batez ere dendarien dako, <laughs> bai, lan handia da, eta behar da, imaginazio handia ere bai. Euken ez huri, hurriaren amabost, amaseian emanen duzu, e, beraz, baduzu, astipiske bat oraino, zugara mordin. Bai. Eh, zertan ziste gaur egun? Ez eh, ziste pikoan, baina antzinatu duzu ongi? Ah, bai, nik, afean, nire ez, oino, <laughs> lan handia behar dugu iteko. Zutantzaria zira? Bai. Adibidez, da, <laughs> dantzetan... Inkonsienteki, saltxartu sartu <laughs> nintzen. dantzetan adibidez zertan ziste? E, zertan garen, ba hor bai, ba, bat eta gero bat dire dantza sozialak. Erraten zaiotenak. Bai. Eta... Hala, hor ere... Ba, Baina presiste, ez oino? Baito. <laughs> Baina bon, izan enziste. Doik, ala, alar, e, zera, dantza era maileak, alarraten du, arek, eh, bo, beharrik ura eta positiua dela beti, eta pantxika ere bai, beti ongi da dena, dena, bon, bon, beti da, gudiz zaigo, meni, hasta hartu mea duza. Posible, imposible, da ez du, da ino, entrexata horieketan, <laughs> Ikasiko da ino, ikasi bon, hor nun bai, tari gara intzinatzen. Ba, urriko, e, izan enziste, errezenta baduzuela duzuela, pantxika horreti errandu zu, errandu zu ere, musika, kantu ere izango da, beraz musikariak, bai. kantariak, dantzariak, eh, jantziak. Hor nahi bauzu, haipatuko ditu nor diren eramaileak. Bai, bai, musika ere izanen da Patrik Albe, xatarra, eta berak egin zuen ero e, eh, txalarko pastoa E, kantu era mailiz da gara, inoarra. Gero dantza era izanen da haiende izala, atarrastarra eta berekin batera laguntzaile gisa izanen du Pierre Latasa goia, bai, doni bandarra. Eta gero, eta gero dendarietan ah, a, Azteko urriko presti izanen ziste, eh, gero beste... Gero, bertze hau urrian emanen da zu garramurdin, baina izanen da bertze bat eh, saran. Hori zen galetuko bai. nizuna. Saran ere emaitiko asmo duzue, bai. berantago ez da ino finkatua. Bai, berantago, berantago izin bai, ez da finkatua, baina bai, lehenik zu murdin emanen da eta gero... hiru aldiz, beraz. Bai, bai. Bon. Ebe, astapenean ziste, erran lezake, kasik, e, inobide egiteko, bina seur eluko ziztela, horrerako, eukene surio, mileskar gurekin izaniko bai, eta, eta santza hon. <laughs> Bai, mileskar berko dugu.